Əziz müsəlmanlar, hər biriniz hər səhər yuxudan oyandıqda həmin günün xoş keçirməyini arzulayır və istəklərini həyata keçirəcəyini düşünür. Hətta istəklərinə uyğun gün ərzində nələr edəcəyini planlaşdırır. Lakin ola bilsin ki, saatını qoluna taxasan və onu sənin qolundan varislərin çıxarsın. Ola bilsin ki, maşınının qapısını bağlayasan və onu sənin üçün təzili yarqının işçisi açsın. Və ola bilsin ki, köynəyini, yaxasını düymələyəsən və onu sənin üçün meyit yuyan assın. Və ola bilsin ki, yatağına uzanıb, gözünü tavana zilləyib yatasan, bir də gözlərini göylərin və yerin Rəbbi olan Allahın Subhanahu və Taala'nın hüzurunda asasın. Hər kəs səhər evindən çıxıb öz ehtiyacının dalınca gedir. Lakin heç düşünmürdü ki, həmin ehtiyacının yanında əzəli ona yetişə bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur. Allah öz bəndəsinin canını almaq istədiyi zaman o bəndənin canını alacağı yerdə onun üçün ehtiyacı olan şeylər yaradır. Odur ki, qardaşlar, beş şey gələnə dək beş şeydən istifadə edin. Ölənə dək həyatınızdan qocalana cavanlığınızdan, xəstələnənə dək sağlamlığınızdan, <coughs> məşğul olana dək boş vaxtlarınızdan və kasıblayana dək var dövlətinizdən. Əziz müsəlmanlar, əməlləriniz uca Allaha ərz edilməmişdən əvvəl yaxşı işlər görməyə tələsin. Tələsin ki, sonra deməyəsiniz, kaş ahirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Kaş bir də o dünyaya qayıdaydım, yaxşı işlər görənlərdən olardım. Odur ki, Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin çağırışına cavab verin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq və siz günahlarınızı inkar edə bilməyəcəksiniz. İnsan bu həyata bir dəfə gəlir. Və nə qədər ki, canı sağlamdır, dünyadakı naz nemətlərdən istifadə edir, yeyir, içir və nə vaxtsa öləcəyi barədə heç düşünmür. Ölümdən sonraki həyata hazırlıq görmür. Canı ağrıdıqda isə həkimə müraciət edir. Dərman axtarır, sağalmaq istəyir. Düzdür. Allahın izni ilə dərman insana şəfa verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah yarattığı her bir hastalığın dərmanını da yaratmıştır. Yalnız ölümden başka. Yalnız ölümden başka Demək, ele hastalığı da vardır ki, bunun dermanı yoktur. Yani bu xəstəliyə tutulan adam için geriyə yol, bu hayata qayıdış yoktur. Bu da ölümdür. Necə ki, xəstələnib Yatağa düşdükdə sağlamlığınızın qədrini bilirsiniz. Yatağa düşməsəydim, dostlarım kimi mən də filan yerdə istirahət edərdim. Filan şey yeyərdim. Filan şey içərdim deyirsiniz. Vallahi ki, eləcə də ölüm ayağındaykən Allah üçün istifadə etmədiyiniz vaxtınızın, sağlamlığınızın və zamanlığınızın qədrini biləcəksiniz. Vallahi ki, biləcəksiniz. lakin artıq gec olacak. Olur ki, indiden tədarük görür. Bunun için de tez-tez ölümü hatırlamamız gərəkdir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez hatırlayın. Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez hatırlayın. Dikkat edin, kuran ı Kerim'de Allah subhanahu teala'nın kullu nefsin zəiqatul mavd hər kəs ölümü dadacaqdır. Ayəsinin Ali İmran, Əl-Ənbiya və Əl-Ənkəbut surələrində eyni ilə təkrar nazil olması məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Bir düşünün, nəyə görə uca Allah ölümü təkrar-təkrar bizim yadımıza salır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərində bunun cavabını tapacaqsınız. Dikkat edin, Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi onun yanına gəlib soruşur. Ya Rasulullah, möminlərin ən fəzilətlisi hansı mömindir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, əxlaqı ən gözəl olanı. Diqqət edin, sahabə artıq ən fəzilətli olmağın yolunu tapdı. Əxlaqınız gözəl olsa, ən fəzilətli möminlərdən olacaqsınız. Lakin sahabəyə bu bəs eləmir. Sahabə istəyir ki, ondan da yüksək dərəcəyə çatsın və soruşur, onların ən ağıllısı hansıdır? Ən ağıllısı müttəqilər, mühsinlər hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ölümü tez-tez yaba salanı və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görəni məhz onlar ağıl sahibləridir o dərəcəyə çatmaq üçün hər gün, hər saat, hər an ölümü xatırlamağımız və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görməyimiz gərəkdir. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Çünkü onları ziyaret etmek ölümü xatırladır. Diğer rəvayətdə deyir, çünkü onları ziyaret etdikdə qəlblər yumuşalır, gözler yaşla dolur ve ahiret yana düşür. Tabillərdən Hani rahiməhullah rəvayət edir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anhu qəbri ziyaret etdikdə hönkür-hönkür o kadar ağlayardı ki, saqqalı göz yaşına belenerdi. və ondan sən cənnət və cəhənnəmi yada saldıqda heç bu qədər ağlamırsan deyə soruşulduqda o belə cavab verərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Qəbir axirət mənzillərinin birincisidir. Qəbirdə nicat tapmış kimsənin sonraki aqibəti də gözəl olar. Orada nicat tapmayan kimsənin isə sonraki aqibəti daha pis olar mənim indiyədək gördüyüm dəhşətli mənzərələr içində ən dəhşətlisi qəbirdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir. Həqiqətən də qəbirdəki mənzərə çox dəhşətlidir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh həmsinin tez-tez tabiyinlərin öz tələbələrinin yadına ölümü salardı. Tez-tez onların yadına salardı deyərdi ki, qardaşlarım, dünya gəldi, gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh demək istəyir ki, hər kəsin indiyə qədər yaşadığı ömür bir göz qırpınında gəlib keçib. Əgər bundan sonra bir o qədər də sizə ömür verilsə, o da bir göz qırpımında gəlib keçəcək. Bir də ayılacaqsınız ki, ölüm yatağındasınız bu fani dünyaya könül bağlamayın, qardaşlar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu davam edir. Bir axirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. Hər ikisinin özünə məxsus övladları, yəni ona könül bağlayanları var. Siz isə, ey qardaşlarım, dünya övladlarından yox, ahirət övladlarından olun. Bugün bir iş görürsünüz, lakin sorğu-sor olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sor olunacaq və tövbə edə bilməyəcəksiniz. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın sözü burada bitir. Həmsinin Əbu Darda radiyallahu anhu deyərdir. Hər kim ölümü tez-tez yada salsa, qəlbində həsəd və nifrətdən əsəb əlamət qalmaz. Ölümü yada salsan, kiminsə, nəyinəsə, nəyə görə həsəd aparasan, tutaq ki, o sənin oldu. Öləcəksənsə o kiməsə qalacaq, sənə qalmayacaq. Ölümü tez-tez yada salsan, qəlbində heç kəsə qarşı nə həsər, nə də kin-küdurət qalacaq. Ömər ibn Abdüləziz, rahimahullah, həmsinin demişdir, kim ölümü tez-tez yada salarsa, aza qani olar. Həmsinin kim dediyi hər kəlmənin öz əməllərinə aid olduğunu bilsə, çox vaxt susar və ancaq xeyir, özünə aid olan sözləri danışar. Bir gün Həsanül Basri rahiməhullah bir nəfərin dəfnində ikən qəbrə qoyulmuş meyidi yanındakı dostuna göstərib soruşur. Səncə bu adama dünyaya qayıtmaq fürsəti verilsəydi, vaxtını ancaq yaxşı işlər görməyə sərf edərdimi? Dostu əlbəttə edərdi deyə cavab verir. Onda Həsənül Basr deyir, Bu adam həyata qayıda bilməz. Sən isə özünü onun yerinə qoya bilərsən. Nə qədər ki, gec deyil. Düşün, haq yola qayıt və vaxtının hər bir anını Allah üçün sərf et. Yenə Həsən Basri Rahimə Allah demişdir. Ölümü tez-tez xatırlayan kimsənin əməlləri islah olar. Yaşayacağına arxain olan adamın isə günahları soxalar. Ubey ibn İyad rahimahullah böyük alimlərdəndir. Deyir ki, bir gün Abdullah ibn Mübarək rahimahullah mənə ölümü tez-tez yada sal və ölümdən sonraki həyata hazırlıq gör dedi. Sonra hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Və o qədər ağladı ki, axırda özündən getdi. Özündən getməyi demirəm, qardaşlar. Bir mümin göstərin ki, ahirəti yada salıb ağlasın. Ölümünü yaza salıp ağlasın. Dünya malı, bu fani dünya müminlerin başına o kadar katıp ki, ölüm ekseriyetinin yadına düşür. Fudeyr ibn İyad bir gün yaşlı bir kişiye rast gelir. Soruşur, emizan neçə yaşın var? Kişi 60 diye cevap verir. Xudey deyir, 60 ildir ki, sen Rabbin'e taraf yol gedirsən. tezliklə onun huzuruna çıxacaqsan. Onda kişi deyir, biz Allaha məxsusuq və Allaha da qayıdacaq. Xubeyr soruşur, sən nə dediyini başa düşürsənmi? Kişi yenə təkrar edir, İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Xubeyr yenə deyir, Əmizam, dediyinin nə olduğunu, mənasını başa düşürsənmi? Onda kişi başa düşür ki, bu sözün daha dəqiq desək, bu ayənin özünə məxsus mənası var. Deyir, ey Əbu Ali, onu bizə izah et. Xudey Rahiməhullah deyir, sənin biz Allaha məxsusuq deməyin, mən Allahın quluyam və mən Allahın hüzuruna qayıdacağam deməkdir. Allahın qulu olduğunu və onun hüzuruna qayıdacağını dərk edən adam isə onun huzurunda dayanacağını yəqin etməlidir. Onun huzurunda dayanacağını yəqin edən adam isə sorğu sual olunacağını yəqin bilməlidir. Sorğu sual olunacağını yəqin bilən adam isə bu sorğu suala cavab hazırlamalıdır. Cavabın varmı? Kişi deyir, ey əvvali, bunun əvazı varmı? Çıxış yolu varmı? Fudey Rahiməhullah deyir, bəli, var. Özü də çox asan. Vallahi qardaşlar, bu din çox asan dindir. Özü də çox asan. Ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahların bağışlanacaq. Yox, əgər ömrünün qalan iş vaxtını günah işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahlarına görə sorğu-sual olmayacaqsın. İmam Şafii'nin rahim Allah'ın ölümü yara salmak barədə gözəl şehir parçası var. Buyurur ki, ağlayırdın ne insan, sən dünyaya gələndə sevinib gülürdülər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki sən, onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmətə hər gün ölümü xatırlamağın gözəl yolunu öyrədib. Təəssüf ki, müsəlmanların əksəriyyəti bundan qafildir. Buna riayət edənlər də ötəri riayət edirlər. Diqqət edin, yatağa uzandığınız zaman nə deyirsiniz? Bismikə Allahümmə əmutu və əxyə Sənin adınla, ey Allahım, ölürəm və dirilirəm. Ölümü yada saldım. Səhər yuxudan oyanırsan, nə deyirsən? Elhamdülillahilləzi əhyana ba'dama əmətənə və ileyhin nuşur. Məni öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. Hamımız Rəbbimizə qayıdacaq. Yenə ölümü xatırladın. Səhər zikirlərində Allahumma bikə əsbəhnə və bikə əmsəynə və bikə nəhiyə və bikə nəmud. Allahım, sənin adınla səhərə çıxdım. Sənin ağınla axşama çıxırıq. Sənin ağınla ölürük, sənin ağınla dirilirik. Yenə ölümü xatırladın. Axşam da həmsinin. Allahumma bikə əmsəynə və bikə əsbəhnə və bikə nəhyə və bikə nəmud. Bu zikirləri edəndə zikrin mənasına diqqət yetirirsinizmi? Ölümü xatırlayırsınızmı? Quran-ı kərimi götürüb başdan axıra qədər oxusanız, bircə də belə olmasa, oxsanız, yanınıza da bir kağız parçasını, bir qələm qoysanız, hər ölüm ilə bağlı ayə rast gəldikdə onu qeyd etsəniz, sonra hər dəfə ölümü yada salmaq istədikdə həmin ayələri oxuyub ölümü yada sala bilərsiniz. Quran-ı kərimdən sizə iki ayəni xatırladacam. Ölüm anını xatırladır. Ayənin birində Allah subhanət hələ buyurur, ölüm bihuşluğu həqiqətən gələcəkdir ey insan, bu sənin uzaq qaçdığın şeydir. Digər ayədə isə buyurur, can boğaza yetişdiyi zaman həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq. Siz isə bunu görmürsünüz. Allah bizləri ölüm ayağında Lə ilə illallah deyən, bu həyatdan rahat köçən ve en güzel dostlara kavuşan kimselerden etsin. Amin. Hamımızın tanıdığı, xalqımızın büyük hörmət bəslədiyi şairimiz var. Nizami Gəncəvi. Allah ona rahmet eləsin. Amin. O öz şeirində Rəbbinə yalvarır ki, Allah ona ölüm ayağında, son nefesinde Lə ilə illallah deməyi nəsib eləsin. Dikkat edin şehir parçasına. Gələndə son yuxu, bitəndə tabın, güllərin tökülsə, qalsın gülabın. Dilimə sən özün bəxş et şəhadət, işimin sonunda tapın səadət. Və hamımızın adından Allaha yalvarıram. Allah, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman Sonra qiyamət günü sənin hüzurunda dayanacağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündən keçən o körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm et, bizə kömək et, bizi bağışla, bizi öz mərhəmətinə qovuşdur və bizi Firdos cənnətinin sakinlərindən et.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 إبرات naqis başlanğızda yox, kamil sonluqdadır. Hər birinizin əvvəli cahil olur, İslamdan xəbərsiz olur. Allah sizə hidayət verir. İlk əvvəl buna görə Rəbbinizə şükürlər edin. Sonra da ömrünüzün qalan hissəsini yaxşı işlər görməyə sərf edin ki, Allah da sizə gözəl sonluq nəsib etsin. Və vahiy ki, kim nəyə can atırsa, necə bu həyatda yaşayırsa, ona uyğun da o adama sonluq nəsib olacaq. Bir neçə gözəl sonluq barədə misallar çəkmək istəyir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bu adamı bütün dünya tanıyır. 15 <laughs> əsrdir ki, insanlar öz məclislərində heç əzizlərini yada salmır. Lakin Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu deyir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birgə döyüşlərdə iştirak edir. Bir çox döyüşlərdə. Arzusu da Allah yolunda şəhid olmaq idi. Lakin Allah subhanətə ilə ona döyüşdə şəhid olmağı nəsib eləmir. Mədinədə xəlifə ikən döyüş olmadığı bir vaxtda belə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu tez-tez Rəbbinə yalvarıb deyərdi, Allahümmə zubni şəhədətən fi səbilik və cəəl mavti fi bələd rəsulik. Allahım, öz yolunda şəhidlik bəxş et mənə, Rəsulun şəhərində ölmək nəsib et mənə. Nəsib etdi Allah subhanətə alə ona. Şəhid olmağı ona nəsib etdi Allah. Əlbəttə nəsib etdi. Kim nəyə can atırsa, Allah ona ağlına gəlmədiyi bir yerdən yol açır və istədiyinə müvəffəq edir. Allah bizi can atdığımız ahirətə, Firdos sənnətinə müvəffəq eləsin. Ənəs ibn-i Nadir radiyallahu anhu Ənəs ibn-i Malikin əmisidir. Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anhu deyir ki, əmim Ənəs ibn-i Nadir Bədir döyüşündə iştirak etməmişdir. Səbəbi də bu idi ki, Bədirdə sahabələr döyüş üçün çıxmamışdı. Kərvanın qabağını kəsmək üçün çıxmışdı. Eşidəndə ki, Bədirdə döyüş olur. Qardaşlarından bir neçəsi şəhid olur. Allah da onlara cənnəti nəsib edir. Gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Deyir, ya Rasulullah, mən sənin müşriklərə qarşı apardığın ilk döyüşdə iştirak etməmişəm. Allah subhanahu wa ta'ala nə vaxtsa onlara qarşı döyüşməyi mənə nəsib edərsə, mənim necə vuruşacağımı görəcək. Söz verir, kişi kimi. Uhud döyüşündə müsəlmanlar məqlub olub geri çəkilərkən Ənəs ibn Nəqr döyüşə atılır. Və dua edir, deyir Allahım, sahabələrin etdiyi xətalara görə səndən üzr diləyir müşriklərin etdiyi günahlardan isə sənə sığınırım. Bu vaxt Səad ibn Muazla qarşı-qarşıya çıxır. Səad ibn Muaz radiyallahu deyir, Ey Ənəs, hara gedirsən? Biz mağlub oluruq, geri çəkilirik. Ənəs ibn Nədir görür necə olur. Deyir, ey Səad ibn Muaz, Nədrin Rəbbinə qovuşmağa tələsən. Mən Uhud dağı tərəfi, Uhud dağı tərəfdən gələn cənnətin iyini duyuram. Səad ibn Muaz radiyallahu anh deyir ki, mən dayandım. Baxım görüm bu sözü deyən adam necə vuruşacaq? Necə vuruşacağını gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəsf edə bilmir. Sadəcə deyir, onu dedim ki, ya Rasulullah, mən onun elədiyini edə bilməm. Allah bu cür vuruşmağı ona nəsib elədi. Nə cür vuruşub bu adam? Nə cür ona sonluq nəsib olur? Hənəs ibn-i Malik radiyallahu deyir ki, əmimi şəhidlərin arasında tapdıq. Bədənində 80-dən çox qılınc, ox, nizə yarası var idi. Tanıya bilmirdi onu. Bacısı onun parmaqlarının ucundan tanıdı hansı bir müsəlmana bir pısaq vursalar, yıxılar ikinci dəfə ayağa qalxmaz. Bu adam o yaralardan hansı ləzzəti alırdı ki, axıra qədər, son nəfəsinə qədər vuruşur. Hansı ləzzəti? Deyim sizə. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm şəhidlər barədə elə buyurmuşdur. Şəhid ölümün ağrısını hiss etmir. Yalnız çindi ağrısı qədər bir ağrı hiss edir. Subhanallah. Ənəs ibn Malik radiyallahu deyir ki, biz yəqin bilirdik ki, bu ayə onun və onun kimlərinin barəsində nazil olmuşdur. Bu ayə Uhud döyüşündə nazil olur. Minəl müminina ricalun sadaqu ma ahadullah aleyh və minhum men qada nəhbəhu və minhum men yantazir və mə bəddəlu təbdilə. Möminlər içərisində Allaha verdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Kişilər. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar əhdlərini əsla dəyişdirmirlər. Bu ayə açıq aydın dəlildir ki, sahabələrin hamısı, hamısı Allah yolunda şəhid olmağı arzulayırdı. Növbəti misal Cabirin atası Abdullah ibn Amr ibn Haramdan bu sahabə də Uhud döyüşündə şəhid olur. Cabir ibn Abdullah rəvayət edir ki, atam Abdullah ibn Amr ibn Haram Uhud döyüşündə şəhid olduqdan sonra mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim bikef olduğumu görüb məndən Niyə bikirsən, ey Cabir, deyə soruşdu. Dedim, atam şəhər oldu, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Cabir, Allahın sənin atanı nə cür qarşıladığı barədə sənə müjdə verimmi? Mən dedim, deyə ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah indiyə də kiminlə danışmışdırsa, ancaq pərdə arxasından danışmışdır. Sənin atanla isə arada heç bir pərdə olmadan danışdı və ona ey qulum, istə sənə istədiyini verəm deyə buyurdu. Diqqət edin, görün, Abdullah ibn Amr ibn Haram nə istəyir? Cənnəti, huriləri, cənnətdəki neymətləri yox. Dikkat edin nə istəyir? Deyir, Rəbbim, məni diril, yenə sənin yolunda vuruşum şəhid olun. O şirinliyi bir daha qapmaq istəyir. Allah s.ə.v. dedi, mən əzəldən yazmışam ki, heç kəs o dünyaya qayıtmayacaq. Onda atan dedi, elə isə məndən sonra gələn qardaşlarıma bizim aqibətimiz barədə xəbər verir. Yenə cənnət istəmir, subhanallah. İstəyir ki, qardaşları da şəhid olsun. O şəhidliyin şirinliyini datsın və cənnətə daxil olsun. Onda Allah subhanahu teala bu ayələri nazil etdi. Uhud döyüşündə nazil olub bu ayələr. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanmır. Əksinə onlar diridirlər, özlərini Rəbbi yanında onlara ruzu verir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin öz sahabə qardaşlarının heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Yenə bir misal, sonuncu misaldır. Xeybər döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qənimətləri bölüşdürdüyü zaman bir pay sahabələrin biri üçün ayırır. Ona göndərir. Həmin sahabə payı götürür, gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına. Əvvəla döyüşdə iştirak etmədiyinə görə özünü buna layiq görmür. Təzə İslam'a gəlir. İkincisi görür nə deyir? Deyir, ya Rasulullah, mən buna görə İslam'a gəlməmişəm. Mənim bircə arzumdur. Allah mənə şəhidliyi nəsib eləsin və elə etsin ki, döyüş meydanında ox gəlib mənim bu tərəfimdən batsın, bu tərəfimdən çıxsın. Boğazını da göstərir. Radiyallahu anh. Növbəti döyüşdə ki, həmin sahabə şəhid olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gəlir, baxır ki, istədiyini Allah ona nəsib edib. Ox onun dediyi yerdən batıb, ağlayır və deyir, Allaha verdiyi vədə sadiq qaldı, Allah da ona verdiyi vədə sadiq qaldı. Qəlbinizi islah edin, qardaşlar. Kim nəyə can atırsa, Allah subhanahu teala vallahi ki, ona ancaq onu nəsib edəcək. Və sonda hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm, Allah bizi hər gün, hər saat hər an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq sayılan işləri görməyi müvəffəq et. Allahım, bizə bizdən əvvəl gəlib getmiş, özlərinə də gözəl sonluq nəsib olmuş əməli salih insanların sonluğu kimi gözəl sonluğu nəsib et. Allahım, ismətli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız ahirətimizi islah et. Amin. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır, ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtulmaq üçün rahatlıq vasitəsi. Amin. Allahım, səndən başımıza gələn müsibətdən sonra ondan razı qalmağımızı və ölümdən sonra gözəl həyat diləyirəm. Amin. İbadallah. İnnə Allah yəmur bil adli vəl ihsəni və itəyidir qurbə وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون